Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Հացահատիկի βέρքավակն առանց հրդեհների չի անցնում։ Թբիլիսիում տարերքի հետևանքով 1 տասնյակից ավելի զոհեր կան։ Այսօր նշվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի օրը։ Արցախյան հակամարտության թեման շոշափել է Բաքվում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ժամանակ։ Բաքվում գունեղ հանդիսությունները չպետք է ոչ մեկին կուրացնեն։ Ստեղծվել է Արցախի ռամկավար ազատական կուսակցությունը։ Նկարահանվում է Իրանահայկական ֆիլմ։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասն։ Հադրութի շրջանի տարածքում հունիսի 13-ին բռնկված հրդեհը տարածվելով դեպի Քաշաթաղի շրջանի Թովմասարի դաշտեր մեծ վտանգ է ներկայացրել արդեն հասունացած արտերի համար։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ռքոյանը։ Քաշաթաղի շրջանի Թոմասարի Սարարթե Արևամիջամ Ադրուտի տարածքում հունիսի 13-ին բռնկված հրդեհը գիշեր աջողվել էր շիջել Քաշաթաղի շրջանի Արաֆային թևի համայնքների կամավորների եւ իշխանաձորում գործող հակարդեհային շտաբի երթապահություն իրականացնող տղաների շնորհիվ ինչեւ կրակից հանքատարեցներին հասնելը Սակայն կեսօրին նորից տագնապնջեց։ Նույն տարածքում բռնկվել էր ավելի մեծ չափերով հրդեհ իսկ արևելքից փչող քամին բորբոքում էր կրակը։ Սկզբում հիմնականում շրջանի ուսային թևի համայնքների կամավորականներն էին եւ մեկ մարտական հաշվար Տիգրանավանի հրկարարական ճոկատի տղաներն էին։ Շրջարարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի ղեկավարությամբ պայքարում էին կրակի դեմ։ Տարած ժամանեց Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության վարչապետ Արայի Արութունյանը։ Ոչ օրը տարբեր վայրերում շարունակվեց պայքարը կրակի դեմ։ Հրդեհի դեմ պայքարում գրավեցին նաև գութանավոր տրակտորները, կոմբայները։ Սակայն Չարիկը ասավ 60 արտերին եւ վարվեցին որոշ ցանկատարածքներ։ Շրջարարչակազմի ղեկավարը երեկոյան տեղեկացրեց, որ վարվել ընդհանուր 20-ից 25 հեկտար ցանկատարածք։ Տվյալները ճշտվում են։ Գիշերը դարձյալ մոտ 100 կամավորներ ցանկատարածներում էին։ Շրջարարչակազմի ղեկավարը տեղեկացրեց, որ պայքարը հրդեհի դեմ կշարունակվի Այս պահի դրությամբ շրջանի գրեթե բոլոր ամասներից կամավորները տարածքի տարբեր կետերում երթապահում են։ Տարածքում է նաև հանրապետության արտակարգ իրավիճակների ծառայության տնօրեն Արթուր Արտունյանը, գյուղատնտեսության նախարարը, բացի այդ Հայաստանի հանրապետության տարբեր մարզերից օգնության են եկել լրշեջ խմբեր։ Բերքավակը շարունակվում է։ Նշենք, որ 3 կեսօրին Քաշաթաղի շրջանի Թոմասարի տարածքի դաշտերում նորից հրդեհ է բռնկվել։ Կրակի դեմ պայքարել են շրջանի հարավային եւ հյուսիսային համայնքների բնակիչները եւ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակիցները։ Օրվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ տարածք է մեկնել վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, ով անձամբ համակարգել է շտաբի աշխատանքները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, այս տարի աննախադեպ բերքարատ տարի է։ Հանրապետությունում գարու հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմում է 28 ցենտներ։ Մենատնտես Մխիթար Շինդյանը 2013 թվականից երկու երկրների երկու ընկերների հետ միասին ակնա տեղամասում վարձակալել է 39 հեկտար տարածք եւ համատեղ մշակում են։ Ըստ Շինդյանի, վերջին տարիներին հացահատիկի բերքի նման ցուցանիշ չի գրանցվել։ Շուտով կավարտեն գարուհուն գունձը եւ կսկսենք ծորենինը։ Արվել է հնարավորը, որ Բերքավակն անցնի անկորուստ։ Գյուղ տեխնիկայի պակաս չկա։ Բերքավակ դեր տարածքում 5-6 օրավոր հունձը գնում է։ Արդյունքները նորմալ են, 20-ից բարձր բերքատվություն ունենք, նորմալ բերք է, այսինքն անձրևների հետ կապված, խոնավության հետ կապված նորմալ է բերքը։ Նախորդ տարիներին ընդհանրապես շատ թույլ էր բերքատվությունը։ Հիմնական խնդիրը գարող ծորենի արժեքը, որ եթե նորմալ արժեք լինի, կարողանան ծախսերը փակել եւ շահույթով դուրս գալ։ Բերքատվությունը բարձր է, բայց արժեքը ցածր է։ Կոմբայնավար Արթուր Հայրապետյանը նշեց, որ նոր տեխնիկայով հնարավոր է օրական մինչև 30 հեկտար հունց կատարել, սակայն քամուց եւ անձրևներից հասկերը գետնին են պարկել, որն էլ դժվարացնում է հնձի աշխատանքը։ Նրա խոսքով օրական կատարում են 15-20 հեկտար հունց։ Շատ ուղերին գծա, քիչ չբերք ստարելավ տեխնիկան գործան։ Տեղեր գարցեն գալի ասկսած սորենը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր աշխատանքային հանդիպում է ունեցել Հայաստանում հավատարմագրված ԵԱՀԿ անդամ պետությունների դեսպանների եւ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Սորոկինի հետ։ Քննարկվել են ԵԱՀԿ գործող նախագահ Իվիցա Դաչիչի տարածաշրջան IT արդյունքները, ԵԱՀԿ օրակարգային հարցերը։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին անդրադառնալիս Էդվարդ Նալբանդյանը կարևորել է ԵԱՀԿ գործ գործող նախագահ Իվիցա Դաչիչի հանդիպումը Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, ընդգծելով, որ ուղիղ շփումները հնարավորություն են ընձեռում առավել օբյեկտիվ եւ անաչառ պատկերացում կազմել իրավիճակի մասին։ Արցախյան հակամարտության թեման շոշափվել է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպան ժամանակ։ Այս մասին հունիսի 15-ին կայացած մամուլո ասուլիսում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլո խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Գլխավորապես քննարկվել են ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ղարաբաղյան թեմատիկային նույնպես անդրադարձել են, ասել է Պեսկովը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Թբիլիսիում տարերքի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 12-ի։ Այս մասին հայտարարել է Թբիլիսիի քաղաքապետ Դավիթ Նարմանյան։ Ջերհեղեղից, ինչ վերաբերում է կենթանաբանական այգուց փախած վայրի կենթանիներին, քաղաքապետի խոսքով նրանց մի մասը դերևս կորած է համարվում։ Նա բնակչությանը կոչ է արել զերծ մնալ քաղաքում տեղաշարժվելուց։ Թբիլիսիում ջերհեղեղը տեղի ունեցել շաբաթ լույս Կիրակի գիշերը։ Իրավիճակը շարունակում է բարդ մնալ մայրաքաղաքի Վակե Սաբուրթալո մայրուղում։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի կարգադրությամբ ջերհեղեղի հետևանքների վերացման պահպանման նպատակով արտակարգ շտաբ է ստեղծվել։ Վրաստանի շրջակա միջավայրի պահպանության եւ բնական պաշարների նախարար Գիգլա Ագուլաշվիլին չի բացառում Թբիլիսիում աղետալի ջրհեղեղի կրկնության հնարավորությունը։ Ընդհանուր առմամբ 266 մարդ է դժել, որոնցից 37-ը հիվանդանոցներում են, 3-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Հեղեղը վնասել է մայրաքաղաքի ճանապարհներն ու յենթակառուցվածքները։ Ջրի տակ է անցել նաև քաղաքի կենթանաբանականային, ինչի հետևանքով կենթաների մեծ մասն ազատության մեջ է հայտնվել։ Երեկոյան տեղումներ են սպասվում, բայց ոչ այն ցավալով, ինչպես երեկ էր, սակայն վաղվանից տեղումների քանակը կավելանա։ Չի բացառվում, որ Կիրակի օրվա տեղի ունեցածը կրկնվի, բայց հնարավորությունը փոքր է, ասել է Ագուլաշվիլին։ Նա նաև նշել է, որ ներկայում փրկարարական աշխատանքները իրականացնելն այնքան էլ անվտանգ չէ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր սկո օր է հայտարարել ի հիշատակ Թբիլիսիում հեղեղումների հետևանքով զոհվածների։ Ցավոք կան զոհեր։ Դա մեծ ողբերգություն է։ Ցանկանում եմ իմ ցավակցությունը հայտնել զոհվածների ընտանիքներին եւ մտերիմներին։ Արդեն կա Վրաստանի կառավարության հրամանը հունիսի 15-ը սկո օր հայտարարելու կապակցությամբ, ասել է Ղարիբաշվիլին։ Թբիլիսիի ավերիչ ջրհեղեղի հետևանքով զոհվածների մեջ 4 հայ կին կա։ Այս մասին ասել է Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Յուրի Վարդանյանը։ Վիրավորների մեջ հայեր չկան, իսկ անհետ կորածների մասով դեռ ոչինչ չեն կարող ասել։ Ցավալի բան է եղել։ Մենք հայտնել ենք մեր օգնելու պատրաստակամությունը, ասել է դեսպանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվելիին Թբիլիսիում տեղի ունեցած հեղեղումների հետևանքով մարդկային զոհերի, անհետ կորածների եւ ավերածությունների կապակցությամբ։ Սերժ Սարգսյանն իր անկեղծ զորակցությունն է հայտնել նախագահ Մարգվելաշվելիին եւ բարեկամ Վրաստանի ժողովրդին սփոփանքի խոսքեր հղելով դժվարների եւ զոհվածների հարազատներին ու ընտանիքներին։ Այսօր Հայաստանի խորհրդարանը 1 րոպե լրությամբ հարգել է Թբիլիսիում տեղի ունեցած ջրհեղեղի զոհերի հիշատակը։ Լրության րոպեյով հարևան ազգին համերաշխություն հայտնելու առաջարկն արտահերտ նիստի մեկնարկին արեց ազգային ժողովի խոսնակ Գալուստ Սահակյանը։ Թբիլիսիում ավիրիչ ջրհեղեղ է տեղի ունեցել, որը մարդկային կյանքեր է խլել։ Կիսելով վրա ժողովրդի ցավը առաջարկում է 1 րոպե լրությամբ հարգել զոհերի հիշատակը, հայտարարել է Գալուստ Սահակյանը։ Դուք լսում եք լուրեր Հունիսի 15-ին նշվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի օրը։ 2006 թվականի հունիսի 15-ին ազգային ժողովը Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի մասին հատուկ օրենք ընդունեց, որում պետական դրոշի օրը հայտարարվեց պաշտոնապես նշվող տոն։ Հայաստանի դրոշը Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանիշն է։ Այն ուղղանկյունաձև կտավ է, հորիզոնական երեք գույներով՝ կարմիր, կապույտ եւ ծիրանագույն։ Բաքվում գունեղ հանդիսությունները չպետք է ոչ մեկին կուրացնեն կապված Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոլորտում վատթարացող իրավիճակի հետ։ Այս մասին ասել է ամերիկացի կոնգրեսական, կոնգրեսի կողմից ստեղծված Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության հանձնաժողովի նախագահ Քրիս Սմիթը։ Բաքվում եվրոպական խաղերի բացման արդիվ իր հայտարարության մեջ նա նշել է, որ ցավալի է, որ եվրոպական օլիմպիական կոմիտեները չեն պահանջում ընդունող երկրի կառավարությունից լրջորեն վերաբերվել մարդու իրավունքներին։ Վերջին երկու տարիներին կառավարությունը կտրուկ կրճատել է մամուլի ազատությունը։ Նախորդ ամիս Բաքվում ազատություն ռադիոկայանի փակումը ամիսներ տևող արշավի գագաթնակետն էր, որի նպատակն էր լրացնել երկրում մնացած վերջին ազատ ազատ լրատվամիջոցներից մեկը։ Վերջերս Բաքվում ԵԱՀԿ գրասենյակի միակողմանի փակումը ընդգծում է ԵԱՀԿ արչև ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ Բաքվի արհամարական վերաբերմունքը, ասել է Քրիս Սմիթը։ Նկարահանվում է Իրանահայկական ֆիլմ, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Երեք Շուշիում մեկնարկեցին Եվա աշխատանքային անունը կրող Իրանահայկական ֆիլմի նկարահանումները, որոնք կշարունակվեն երկու ամիս հանրապետության տարբեր շրջաններում։ Ֆիլմի ստեղծման գաղափարը կյանքի է կոչվել Իրանի եւ Հայաստանի կինոկենտրոնների փոխադարձ համագործակցությամբ։ Ֆիլմի սցենարի հեղինակ ու ռեժիսոր Իրանահայ Անահիտ Աբադը երկար տարիներ ապրելով Հայաստանում, լավատեղյակ լինելով հայկական մշակույթին ու ավանդույթներին, այսօր փորձում է իրականացնել ավելի քան 10 տարվա իր երազանքը՝ աշխարհին ներկայացնել 2000-ական թվականների հայկական գյուղի մի պատմություն։ Նկարահանումներին մասնակցում են դերասաններ Արցախից, Հայաստանից եւ Պարսկաստանից, ասում է ֆիլմի հեղինակը։ Արցախ իր բնաշխարհով, ճարտարապետությամբ, քաղաքներով ղեկավարության համագործակ, կազմակերպական համագործակցությամբ եւ նույնիսկ բնակչությամբ։ Մենք արդեն ավելի քան 2 ամիս է աշխատում ենք, փակ տղան չենք հանդիպել։ Դերասաններուն ենք Մարատ Տավությանը, օրինակ Ամարկուցը, որ ճանաչված դեմք է, եւ ունենք թատերական դերասաններից, նաեւ Շուշից դերասաններ, մարդիկ, որ դերասան չեն, նույնիսկ ունեն փոքր տարիքով երեխաներ, որ ընտրել ենք Արցախի եւ Շուշի ու Քարինտակի դպրոցներից։ Ֆիլմը կնկարվի Շուշիում, Քարինտակում, Ղշլաղում, Դատիվանքում, Լուսաձորում եւ Ստեփանակերտում։ Իսկ նկարահանումը մաքսիմում 2 ամսում կվարտենք։ Ըստ ռեժիսորի ֆիլմի գաղափարն ունի համամարտկային նշանակություն եւ կարեւոր է որպեսզի այն ցուցադրվի ոչ միայն Հայաստանում եւ Պարսկաստանում, այլ նաեւ ներկայացվի միջազգային տարբեր փառատոներում։ Ֆիլմի նկարահանումներին մասնակցող օտարերկրացի դերասանները գոհ են հայ ժողովրդի հյուրասեր եւ բարի վերաբերմունքից, ինչ որտեղ նաև պատասխանատվություն են զգում ֆիլմի սյուժեն եւ պատմությունը աշխարհին կատարյալ ներկայացնելու գործում։ Աննա Ղուկասյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Արցախում բացվեց նոր ռադիոկայան՝ Ռադիո Ավրորա 107 հաճախականությամբ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հայաստանյան ռադիո Ավրորայի մասնաճյուղն այսուհետ կգործի Արցախում։ Տեղեկատվական ժամանցային ռադիոկայանը առավոտյան ժամը 9-ից մինչև երեկոյան ժամը 8-ը եթեր է հերարձակում տեղական եւ միջազգային լուրեր։ Բացի այդ, ռադիոյով հնչում են նաեւ ժամանցային հաղորդումներ, որոնք բնույթով հայրենասիրական են։ Ինչպես ծնվեց մտահղացումը Արցախում բացելու հայաստանյան ռադիոկայանի մասնաճյուղը։ Ռադիոյի հնչյունային ռեժիսոր Լիա Խաչպանյանի խոսքով Անցյալ տարի Ստեփանակերտում եղավ ֆորում, որին հրավիրված էին նաև հայաստանյան լրատվամիջոցները, ռադիոկայանները եւ ցանկություն կար ինչ որ մի բան փոխել Արցախում եւ մեր ռադիոկայանի տնօրենը որոշում կայացրեց, որ պետք է ինչ որ բան անել, կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել, ոչ թե այսպես գալ, հավաքվել, զրուցել, ինչ որ առաջարկներ անել եւ այդ ամենին ընթացք չտալ։ Եվ այդպես ծնվեց այդ գաղափարը, որ Արցախում պետք է լինի ռադիո Ավրորա։ Արցախցին արդեն ունի այլ ընտրանք Լաջ Ավրորան ընձեռել է այդ հնարավորությունը։ Ի դեպ, ունկնդիրը հնարավորություն ունի ինչպես հայերեն, այնպես էլ ռուսերեն լեզուներով ունկնդրելու ռադիոյի հաղորդումները։ Ունենք ժամանցային հետաքրքիր հաղորդումներ, որտեղ մարդիկ զանգահարում են մեզ, մրցանակներ են ստանում, ունենք հաղորդում, որտեղ կարող են նվիրված հենց Հայաստանի Նիխաչով Ամերիկա, այսինքն մենք ուզում ենք ասել, որ ինչքան էլ բարդ է այստեղ ապրելը, բայց միևնույն է մենք ապրում ենք, սա մեր հայրենիքն է, սա մեր տունն է, եւ մենք հնչեցնում ենք Հայաստանի հայ ժողովրդի հետ կապված հետաքրքիր հարցեր եւ ովքեր որ ճիշտ պատասխանում են, ստանում են մրցանակներ։ Ռադիո Ավրորայի նշանաբանն է՝ մեկ ազգ, մեկ ռադիո, մեկ հաճախականություն։ Ինչու նման նշանաբան ռադիոյի ընդունչունային ռեժիսոր Լիա Խաչպանյանը բարձաբանում է։ Մենք ուզում ենք ասել, որ Հայաստանը եւ Արցախը մեկ ամբողջություն են։ Մենք մեկ ժողովուրդ ենք, մեկ ազգ ենք, մեկ երկիր ենք եւ մեկ ռադիոկայանը, մեկ հաջողականություն այդ նույն 100.7 FM-ը ինքը ինչ որ մեր մեզ բոլորից միավորող ինչ որ սիմվոլիկա ունի իր մեջ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հունիսի 14-ից 19-ը Արցախում հյուրախաղերով հանդես է գալիս Հայաստանի հանրային ռադիոյի Սայատնովա աշխուհական երկի վաստակավոր անսամբլը։ Գեղարվեստական ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Թոմաս Պողոսյանի գլխավորությամբ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության արտերի նախարարության մամուլոցարայության փոխանցմամբ համերգները կկայանան հունիսի 15-ին ժամը 19-ին Ճարտարի մշակույթի պալատում, հունիսի 16-ին Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյանի անվան բուրակում, հաջորդ օրերին Հադրութի շրջանի Ազոխի մշակույթի տանը, Մարտակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնում եւ Շուշիի Վաչագան Իշխանյանի անվան մարզադաշտում համերգների մուտքն ազատ է։ Մարզասերների համար Միհրան Հարությունյանի պատվին Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում բարձրացվել է Հայաստանի դրոշը։ Հայաստանը ներկայացնող մարզիկը արծաթե մեդալակեր դարձավ Բաքվում ընթացող եվրոպական մարզական խաղերի հունահռոմեական ոճի ըմբժամարտի մրցաշարում։ Եզրափակչի ճանապարհին հայ ըմբիշը կիսաեզրափակչում 8 5 հաշվով հաղթել էր ադրբեջանցի Հասան Ալիևին, 6-0 հաշվով պարտության էր մատնել իսպանացի Սանչես Նավարոյին, 1 րոպե 17 վայրկյանում 8-0 հաշվով առավելության էր հասել բուլղարացի Կոնստանտին Ստասի նկատմամբ եւ 3 րոպե 8 վայրկյանում 9-1 հաշվով ուժեղ էր գտնվել Սերբ Ալեքսանդր Մաքսիմովիչից։ Thank you. Թողարկման վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 5-ից 10, ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 16, ցերեկը 25-ից 28 աստիճան, տաքություն։